Jadona beraz eh, gas erradiaktibo bat da atxemaiten dena lujazpian, ez dela lan jerosa da, baina nala ere, oarturik, ipar euskal egian amabi egi irugajen kategorian kokatuak direla, irugajen kategoria horrek jana du. jadona kopuru handi bat dutela, CPI ingurumen zentroak, dosimetroak eskaintzen ditu, bakotsak bere txean zon bateko jadona purua duen setasunak eman dauzkigu Filipe Iñajak baigorriko CPIU ingurumen zentroko kideak. Alors, jaduna da gas bat, eta gas uh, natural bat da. Mhm. Beaz, uh, eh, hori be, toki guzietan atxemaiten alda, eta uh, lur azpian bizi da edo maiten da, eta lurtik uh, ateratzen da. Beaz, Atxe, hemen atxemaiten alda naturalki eh, toki guzietan. Uh, iru um, kategoria dira? Iru kategoriak badira. Lehen kategoria bon, ez dute uh, eh, radona edo radon bizki gutxi badute. Mm. Gero badira bigarren, mm. uh, bigarren kategoria, ba, radon ertaina badutera eta irugarrena badute ah, erren dut hainitz edo gehiago, mm -hmm. baina uh, zerbait berde uh, radona gase radioaktiboa bat da, baina ez da hain erosa. Mm. Eh, eh, badira gauzak egiteko, uh, eh, tipitzeko radona hori, baina ez da hain erosa Mm. Eta oartzen mali uh, erri bat, uh, irugarren kategorian bali bazitezte, be, hori ez du erranen, uh, bizi bat ukanen duzuela edo zerbait horakoa. Hmm. Mm. Eh. Mm. Berda ezagutu gauza bat lehenik, lurretik sartzen da etxetan, eta konzentratzen, konzentratzen alda etxetan, eta eranen dut eh, toki etxetan. Beraz, eh, jadona hori kentzeko, behar da egin gauza simple bat, eh, idiketzen dizu lehioak, eta jadona ateratuko da, behar da airetztatu etxeak, hori da. Ez da ikusten al, ez du sainik, eta ikusteko, eranen ikusteko, <laughs> Eh, behar berda ezari uh, tresna atipi bat, do, bat, mhm. eta ikusten alda bat jadona badugun uh, etxetan. Mhm. Eta gero behar da ezagutu. jadona radona konzentrazen da gehiago gauaz, zenta lehioak dena etxea etxida, eta egunez jadona gutitzen da, hori da. Eta aireztatzen bali mauzu etxea, be jadona dut ez duzuela ukanen, hori da, lehen gauza. Bada zerbait ere erraiteko, eh, bizitzen altzira eh, irugarren kategoriko erri batean, baina hori ez du eranen erri uh, eh, osoan atsemanen dela hainiz jadona, eta izaiten altzira etxe batean, uh, ez duzu jadonarik ukanen, zenta azpian ukanen duzu huts bat, eh, zure um, uh mhm. -huh. zakin horretan den, right. Bai. Eh, huts bat etxearen azpian, behaz jadona ez da sartuko zure etxean, eta um, hemen Euskarigean pentsatzen dut uh, etxe zaharrak, Uh, etxe janen dut hainitze uneko etxeta, etxeak ez dute uh, fenberen zolada luja olako, olako tokietan izaiten alda radon gehiago. Mainan gero Randutan bezala, helioak e, irikitzen mali mauzu, aireztatzen mali mauzu zure etxea, eta eganen dut hori ez da bakarrik jadoraren kontra egin behar, zenta barnean badira beste beste gaxak, beste gauzak, eta mm. aireztatzen mali mauzu etxea, behar hori denak kentzen, kentzen aldituzu behaz. Hori da, usai bat e, hartzeko, eta mm. egiten mali mauzu hori, behar jadona gutituko duzue.